barajo por savi electron el sun energio. Dum tage en Californio productigas gigantae quantoida electro el sun energio. Sed dum nocte, classicae centraloi devas producti la besonatan electron. Iam de jaroi, firmaoi, cae la politicae respondezuloi serchas taugain gigantain energi conservain installajoin. Nun ili trovis, kion ili estis serchintai. Dum la suno radias varmegon super Californion, tiam dec miloi da sun energiai installajoi ce la occidenta marbordo bordo de Usono, productas electran curenton, ec multe dagi dum sun plenai tagoi, la electro el sun energio jam covras quindec procentoin de la entuta consumo de la usona stato. Tio estas foie pli, ol estas principe bone. Tiel radiostazio en Californio antaune longe rapportis che en la ciutagai mercatoi pri electro de la stato la preso por la kilowatt-horo jen kaj jen glitas en la negativan skalon. Alivorte dirite, la produktantoj havas tiom da elektro el sun energio, che ili ofertas monon al accettantoi por liberigi de la elektro. Kaj krome, la plua disvastigo de la sun energio estas forte accelata de la politico. Dum maio, la California registaro decidis pri plano quiu igas de viga la montadon de sun energiai installajoi ce la construado de novai domoi. Firmaoi cae politico pro la successo de renovigeblai energioi estas alfrontatai de la defio trovi taugain eblezoin por savi la energion. Tiel energi provisa entrepreno, exemple, experimentis pri conservilo de comprimita aero en subgrundai cavernoi, sed tiu technologio estas multe costa, cae la perdoi estas altai. La urba registaro de la miliona urbego Los Angeleso disvolvis propran planon por giganta energii savuio. La officeio pri aquo cae energio volas equipi barajon por servi kiel energii savuio. Temas pri la monde conata Hoover barajo. La barajo retenas la aquon de la Colorado rivero proxime al Los Angeleso, je longezzo de cent septec kilometroi, cio resultigas la plei grandan aquo retenan lagon de Usono. Ca ien, tion antau vidas la plano. La barajo estu equipita per productivae pumpiloi, ciui dum tage, ciam estas disponebla multe da electro, pumpas aquon ducent metroin in supren alla aquo retena nivelo do repumpas la aquon en la aquo retenan lagon. Dum nocte, la aquo el la lago fluos en la generatoroin de la jam existanta aquo centralo. Lau la sama principo funccias ancao en la alpoi pump savai centraloi. Ili elstaras pro relativa alta grado de efficetso, average perdigas nur dudec gis dudec quin procentoi de la cerpita energio. En Californio, oni consideras la Hoover barajon ideala por tiu celo. Cutimai bateriai savo technologioi ec ne nur pascete attingas similan capaciton au vivo dauron. La planistoi estas suffice certai che la miliard valora proiecto estos preta por ecfunctii en la jaro 2028.